Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում անցած գիշեր հակառակորդը զինադադարը խախտել է 50 անգամ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ։ Շարունակվելու է Նոր Կիլիկիա գյուղի զարգացման ու բարգավաճման ծրագիրը։ Իսկանդերը ապահովում է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Հանրապետությունում աշտանացան ցանկատարածքների չափը նախորդ տարվա համեմատ չի փոխվել։ Արաքսի հովտում հիմնվել է 3 հեկտար նռան այգի։ Արցախի քիքբոքսինգի 15 մարզիկներ կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության ուժեղագույն ակումբների առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 6-ին եւ լույսի 7-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 50 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1100 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմերի ղեկավարների եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի մասնակցությամբ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են շրջաններում եւ մայրաքաղաքում իրականացվող մի շարք ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված խնդիրների պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանին։ Հանդիպանը արծարծվել են Արցախի եւ Հայաստանի համապատասխան ոլորտերում փոխգործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ու Մեծի տանկիլիկյո Արամ Արաչին կաթողիկոսը հերախոսազրույց են ունեցել։ Վեհապար հայրապետը իր գոհնակությունն է հայտնել, որ Մեծի տանկիլիկյո կաթողիկոսության նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ կառուցված Մարտակերտի շրջանի Նոր Կիլիկիա բնակավայրի եւս 15 բնակարանները հանձնվել են իրենց տերերին։ Հերախոսազրույցում Վիհապարը նշել է նաև, որ հանձնարարել է Սուրբ Աթորի թեմերին շարունակել նոր Կիլիկիա գյուղի զարգացման ու բարգավաճման ծրագիրը ֆինանսավորելով նոր բնակարանների եւ համայնքային անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների շինարարությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը իր հերթին վեհապար հայրապետին տեղեկացրել է Արցախի ներքին իրավիճակի, սահմանների իրադրության եւ հանրապետության ընդհանուր մարտահրավերների մասին։ Վերջում Արամ առաջին կաթողիկոսը իր ողջուններն է փոխանցել Արցախի ժողովրդին եւ վստահեցրել, որ Մեծի Տանկիլիկյո կաթողիկոսությունը նույն ոգով ու հանրարությամբ շարունակելու է իր ամբողջական աջակցությունն ու մասնակցությունը բերել Արցախի անկախությանն ու հզորացմանը նպաստող բոլոր աշխատանքներին ու ծրագրերին։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դեռևս հերով են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մի քանի առանցքային ուղղություններում համաձայնության հասնելուց։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգոստնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք հույս ունենք, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կկարգավորվի։ Այս մասին են վկայում բազմամյա շփումների արդյունքները, որոնց շնորհիվ աջողվել է կարգավորման ենթակա առանցքային հարցերի ընդհանուր ըմբռնում մշակել։ Դա առաջին հերթին եւ անվտանգության հարցերն են եւ հումանիտար հարցերը։ Դա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցն է, անկասկած այնտեղ բնակվող մարդկանց հաշվի առնելով։ Դա նաեւ միջազգային խաղաղապահ ուժերի չափանիշների համաձայնեցումն է, ասել է Լավրովը։ Լեռնային Ղարաբաղում նախորդ տարվա ապրիլյան իրադարձությունների կրկնության պարագայում Հայաստանը կկիրառի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրը։ Այս մասին ասել է ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը։ Նախորդ տարի ապրիլին Ադրբեջանի կողմից եղավ սպառնալիք, որ Սմերչից հարվածելու են Ստեփանակերտի ուղությամբ։ Նման պայմաններում միանգամայն հավանական կլինի, որ Իսկանդերը գործի դրվի։ Եթե լինի իրական սպառնալիք, կրկնում եմ, պատերազմի իրական սպառնալիք, ապա այն կկիրառվի, նշել է Վլադիմիր Եվսեևը։ Իսկանդերը այն միջոցն է, որը ապահովվում է ոչ միայն Հայաստանի անվտանգությունը, այլև Լեռնային Ղարաբաղի։ Ոստի չպետք է մտահոգվել, եթե լինի անհրաժեշտություն, այն գործի կդրվի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Ֆրանսիայի Հանրապետություն։ Այսի շրջանակներում Հանրապետության նախագահը հանդիպումներ կունենա Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարության, նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի, Սենատի նախագահ Ժերարդ Լաշեի, ազգային ժողովի նախագահ Կլոդ Բարտոլոնի, Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի, ինչպես նաև Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միկայել Ժանի հետ։ Փարիզում նախատեսված են հանրապետության նախագահի հանդիպումները Ֆրանսիայի գործարարշրջանակների, Եվրոպայի հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սարգսյանը կայցելի նաև Լիոն, հանդիպում կունենա Լիոնի քաղաքապետ Ժերար Կոլոմբի հետ։ Ղրղստանի Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Բիշկեկում առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Քննարկվել է հայ-ռուսական տնտեսական օրակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Չնայած պետական աճակցության բացակայությանը այս տարի Արցախում կատարած աշտանացան ցանկատարածությունների չափը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե չի փոփոխվել։ Այս մասին ասել է Գյուղատնտեսության նախարարության Բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանություն բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը եւ նշել, որ այս տարի աշնանացան ցանկատարածությունները կազմում են 53788 հեկտար, որից 24606 հեկտարը գարի, իսկ 29182 հեկտարը ցորեն։ Արցախում ստեղծված իմ այգին բարեգործական հիմնադրամը արդեն սկսել է Արաքս գետի հովտում պատղատու այգիների հիմնման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է նախաձեռնության հեղինակներից Սևակ Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով արդեն հիմնվել է 3 հեկտար նռան այգի, որը առաջիկայում կընդլայնվի արքայան նարնջի եւ սերկևիլի ծառատեսակներով։ Գաղափարը շատերին է դուր եկել եւ բարբերաբար զանգեր ու նամակներ ենք ստանում մեր հայրենակիցներից, ովքեր ցանկություն են հայտնում իրենց մասնակցությունն ունենալու։ Նշել է Սևակ Խաչատրյանը եւ հավելել, որ ամենաշատ արձագանքները առայժմ ստանում են Սփյուռքից։ Ասկերանի շրջանի Դահրավ գյուղում դպրոցի համար շենքը կառուցվել է բարերարի միջոցով 1933 թվականին։ Մի հարկանի շենքին կից հետագայում կառուցվել է մյուս մասնաշենքը, որտեղ էլ հիմնականում անց են կացվում դասերը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Երկու փոքրիկ ոչ տիպային շինությունները իրար կողքի Դահրավի դպրոցական շենքն է։ Առաջին մասնաշենքը, որ մոտ 100 տարվա վաղեմություն ունի, գրեթե անգործության է մատնված։ Այդ շենքը հիմա գտնվում է վթարային վիճակում, դպրոցի կից շենքն է, այնտեղ պարապմունքներ չեն կատարում։ Մյուս մասնաշենքը, որն է ծառայում է որպես դպրոց, համեմատաբար երիտասարդ շինությունը, կառուցվել է 1964 թվականին։ Ընթացիկ վերանորոգումներով ձգտում են ստեղծել հարմարավետ միջավայր դպրոցական պարապմունքների համար, ասում է դպրոցի տնօրեն Եվգենիա Գրիգորյանը։ Վերանորոգվել է 2003 թվականին եւ ամեն տարի մենք մեր բաժնի կողմից ստանում ենք համապատասխան շինանյութեր եւ կատարում ենք ընթացիկ վերանորոգում։ Ներկադրությամբ հարմարեցված է շենքը, Դպրոցը դե բացի շենքային պայմաններից ունի նաև նյութատեխնիկական բազայի խնդիր, ունի լաբորատորիաներ, ըստ այդմ քիմիայի եւ ֆիզիկայի, ինչպես նաև անատոմիայի դասերը զուրկ են դիդակտիկական փորձերից։ Բացը լրացվում է համացանցի միջոցով։ Ունենք համակարգչային դասարան, ստացել ենք Հայ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից, անցած տարի նվիրատվություն է կատարել համակարգիչ, բաժնի կողմից նույնպես ստացել ենք համակարգիչ, ունենք համակարգչային դասարան, սակայն լաբորատորիաներ չունենք, համապատասխան նյութեր չունենք, քիմիական փորձեր կամ ֆիզիկական այդ փորձերը մենք չենք կարողանում կատարել, միայն տեսականորեն ենք բացատրում աշակերտներին, օգտվում են համացանցից եւ ինչ որ հնարավոր է ցույց ենք տալիս համակարգչի միջոցով Դպրոցը ունի նաև մարզադահլիճ։ Ձմռան ընթացքում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը պարապորտի չմատնելու համար գտել են ելքը նկողում պատրաստել ենք համապատասխանի կառույց ունենք մեծ դասարան հարմարեցված ձմռանը եւ եղանակները անբարի նպաստ են լինում կամ անձրև է լինում պարապմունքները անց են կացնում այդ դասարանում Շենքային անբարենպաստ պայմանները սակայն հետին պլան են մղվում մեկ այլ խնդրի կողքին, որն է աշակերտների թվի նվազումը։ Այսօրվա դրությամբ դպրոցն ունի 13 աշակերտ, 2 տարի առաջ աշակերտների թիվը 15 էր։ Այս առումով առաջիկա տարիներին էլ մեծ սպասումներ չունի դպրոցի տնօրենը, քանի որ այդքան աճը լավ չէ, նախադպրոցական տարիքի ունենք ընդամենը 5 երեխա։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողները կազմակերպել էին ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ նվիրված հայրենիաց պաշտպանին եւ կանանց միամսյակին։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ինտելեկտուալ խաղին մասնակցում էր տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի տարբեր բաժինների ուսանողներից կազմված 8 թիմ։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկված էին ֆակուլտետի ղեկավար կազմը, ուսանողներ։ Երեք փուլերի արդյունքներով առավելագույն եւ հավասար միավորներ հավաքած մագիստր եւ ճարագայթ թիմերին առաջադրվեցին լրացուցիչ հարցեր, որից հետո մրցանակային տեղերը բաշխվեցին հետեւյալ կերպ. առաջին տեղ մագիստր, երկրորդ ճարագայթ, երրորդ լսարան համար 14 Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուզանա Մանգասարյանը շնորհավորելով Բովանդակալից խաղի եւ արժանի մրցակցության համար առաջին տեղ գրաված մագիստր թիմի անդամներին խրախուսել է պատվոգրերով, մյուս մասնակիցներին շնորհակալագրերով եւ ուսանողների կողմից պատրաստված ձեռագործ ծաղիկներով։ Այս մրցույթով մեր ուսանողությունը ներկայանում են այլ տեսանկյունից, ուսումնական պարապմունքներից դուրս, բացի այդ նրանք ցույց են տալիս, որ այսօրվա երիտասարդը համակողմանի զարգացած անձնավորություն է, որը կարող է հանդես գալ ոչ միայն սահմաններում պաշտպանելով մեր հայրենիքը, այսինքն աչքի ընկնում ոչ միայն իր հայրենասիրությամբ, այլ նաև իր գիտելիքով եւ ժամանակակից դարի գիտելիքը այն ուժն է, որը հնարավոր չէ հաղթել եւ որով մենք կարող ենք ավելի ամրապնդել մեր անկախությունը։ Առիթն օգտագործելով Ռուզանա Մանգասարյանը շնորհավորեց կանանց գառնանային տոների կապակցությամբ, մաղթելով գեղեցկություն եւ խաղաղություն։ Արայքից օգտվելով շնորհավորում եմ առաջիկա կանանց միջազգային տոնորը Մարտիոթը ցանկանում եմ որպեսզի մեր աշխարհում իշ լինի անամպ երկինք խաղաղություն, որ մեր երիտասարդները եթե պայքարեն ապազու իրենց գիտելիքով, երբեք զենք չբարձրացնեն, որպեսզի մայրերն էլ միշտ երջանիկ լինեն, հոգեկան հանգստություն ունենան եւ վայելեն իրենց գեղեցկությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության դատարանների նախագահների եւ Արցախի պետական համալսարանի խորհուրդների երաշխավորմամբ 3 Ստեփանակերտում կայացել է Արցախի պետական համալսարանի դասախոս իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Գրետա Արզումանյանի հայցը քաղաքացիական դատավարությունում գիտագործնական հետազոտություն գրքի շնորհանդեսը նվիրված Արցախի հանրապետության հրճակման 25-ամյակին։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել դատավորների միության նախագահ Արցախի պետական համալսարանի տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավունքի ամբիոնի դասախոս Հասմիկ Խաչատրյանը, ով խոսելով գրքի մասին կարևորել է դրա նշանակությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը իր խոսքում ասել է, որ Արցախի դատական համակարգում այդ գիրքը նորություն է։ Շնորհանդեսին գրքի մասին հնչել են շնորհավորական խոսքեր, նշվել կարծիքներ։ Մարզասերների համար Մարտի վերջին Արցախի ավանդական քիքբոքսինգի ֆեդերացիայի շուրջ 15 մարզիկ մասնակցելու է Հայաստանի Հանրապետության ուժեղագույն ակումբների առաջնությանը։ Այս մասին ասել է Արցախի ավանդական քիքբոքսինգի ֆեդերացիայի փոխնախագահ գլխավոր մարզիչ Արմեն Ղահարամանյանը, նշելով, որ շուտով սկսվելու են նաև մարզական հավաքներ։ Դրանք անշուշտ նպաստելու են մարզիկների պատրաստակամության բարձրացմանը։ Ֆինլանդիայում ավարտվել է դահուկավազքի աշխարհի առաջնությունը։ Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Գագիկ Սարգսյանը ամփոփել է հայ մարզիկների արդյունքները, նշելով, որ հիմնական ակնկալիքները ունեին Սերգեյ Միքայելյանից, ով էլ արդարացրեց սպասելիքները։ Առաջին անգամ աշխարհի առաջնությունում 30 լավագույնների մեջ ներկայացուցիչ ունեցանք, նշել է ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղունների եղանակ։ Գիշերը հնարավոր է մռախուղ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։